prvej línii. Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás pozdravujem a budem vás s ňou sprevádzať Michal Albert. A budeme tu mať dnes hosti, ktorí sú zo Smeru, kandidovali za smer, jedna z nich bola zvolená do Európskeho parlamentu a je tu samozrejme možnosť, aby ste aj vy priamo sa pýtali týchto hostí. Jednou z hostí je Judita Lašáková, druhý z hostí, ktorý tu bude dnes s nami, je e, kandidát, ktorý tiež kandidoval a je to Gabriel Deme, ale potrebujeme ešte chvíľku, aby som si ich vytočil tak e, voláme novozvolené poslankyne Európskeho parlamentu Judite Lašákovej. Počujeme sa? Dobrý večer. Áno, dobrý večer. Dobrý večer, som rád, že ste prijali pozvanie. K prvom rade gratulujem za to, že ste boli zvolená do Európskeho parlamentu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A nejaké oslavy boli, alebo ako ste to celkovo tak vnímali, alebo je to skôr taká príprava na ťažkú prácu? Um, zhodneme sa na tom, že som to ešte celkom uh, tak aby som nepoužívala to uh, slovo, ktoré už budúca bývala prezidentka tak sprofanovala. Ešte to nie je takéto ono, pretože nemám v rukách ani osvedčenie o zvolení za europoslanca, nebola ani len ustanovujúca schôdza, takže ešte je to stále taký nejaký mód že, že eš, eš, ešte, ešte neviem, aké to je, ale už je to skôr o tej práci. Tak by som povedala. Už si rozdelujeme s kolegami výbory, chystáme sa na to, kto pôjde do ktorého výboru hlavného, kto, do ktorého výboru sa pôjde ako do len ako náhradník, ale o tých všetkých veciach budem určite informovať, takže skôr je to zatiaľ stále ešte o práci. Nie je to o tom, že oslavujem. E, vy ste vlastne dosť spájana s menom Danny Kolár alebo Daniel Bombic a to bola jedna z otázok, ktoré nám poslucháči, respektíve ja som dal takú anketu na klucod.sk, kde sa mali možnosť poslucháči vyjadriť, že ktorú z navrhovaných otázok by vám najviac chceli položiť. No a táto otázka vyhrala, 54% je tá otázka a tá otázka znie, že či Denny Kolár bude vašim asistentom zhodneme sa na tom, že nech sa všetci nechajú prekvapiť. Tak rýchla odpoveď. Inak ešte, aby sme neuzavreli túto tému, lebo toto vás často konfrontujú aj v tom tzv. mainstreame, kde sa vás na to často pýtajú. Ja nebudem hovoriť toto, že obžalovaný a tieto slova odsúdený a, a tak ďalej, prezumcia neviny, obvinený, obžalovaný, lebo toto tam všetci riešia, on samozrejme nebol odsúdený a toto všetko, ale ja skôr by som chcel tú oblasť načrtnúť alebo do nej sa trošku vnoriť, ale samozrejme nechcem ho nejako extra dlho riešiť, že skôr tá forma, ako, ako pôsobí na tom mediálnom prostredí, lebo tá vám môže trošku škodiť, hej, ja teraz nechcem hovoriť všetky veci, ale niekedy tam povie aj nejaké škaredé slovo, niekedy tam možno e, povie príliš pejoratívne na niekoho niečo a že či toto možno potom nejde aj s vami a či vám to nemôže škodiť a možno aj tomu smeru trošku poškodzovať ten obraz, lebo predsa len vy chcete aj, aj teraz vlastne pôsobiť aj po tých udalostiach nešťastných, ktoré sa udiali, nejakým spôsobom zmierujúco aj pre tú spoločnosť, aby niekto nemal dôvod povedať, aha, veď to ste vy smeráci, ktorí útočíte a tak ďalej a vy ste k tomu prispeli, že vám premiéra postrelili. Takže či toto necítite, že vám možno trošku môže škodiť? Zhodneme sa na tom, že Dani Kolár nie je svetý a nie je aniel. To by som rada tu dodala, že to nie je nikto z nás. Čo sa týka jeho slovníka, ja neviem, či jeho slovník je alebo nie je horší ako slovník niektorých um, novinárov, by som povedala, keď tvrdia, že Robert pico je zlo, Robert Fico je temno, Robert Fico je mafián, o, sú to zločinci, všetci smeráci a sú to zlodeji a mafiáni. Takže ten slovník zhrubol, myslím si, že na všetkých stranách a teraz je na nás na všetkých a to myslím na všetkých aj na daným Kolárovi, aby sme z toho slovníka ubrali a vrátili sa nohami na zem a prejavovali elementárnu slušnosť smerom voči ostatným. Čo sa týka toho, že sa budeme k tebe slušne správať, tak človek by si aj tak povedal, že možno, že aj tie médiá urobili nejakú sebareflexiu, No a potom sa vám dostane do rúk novinový článok, ktorý napísala jedna pani novinárka a vytrhujúc z kontextu veci opisuje a podsúva niečo, čo Dani Kolár neurobil. Takže otázka je, urobili sme ako spoločnosť seba reflexiu, alebo sa len snažíme nejakým spôsobom poukazovať na tých ostatných, že oni ju spraviť musia. Takže to, čo sa stalo v minulosti, nikto z nás nevie zmeniť. Je veľmi veľa vecí, ktoré by sme radi zmenili. Uh, je veľmi veľa vecí, ktoré by sme sami vo svojom živote urobili možno inak ale to už zmeniť nevieme. Čo vieme zmeniť je, je alebo respektíve inak, čo vie, áno, čo vieme zmeniť je naše správanie, aby k tomu už nedochádzalo, pochybeniam k minulosti nedoch- v minulosti nedochádzalo a aby sme boli lepší a lepší v budúcnosti. Minulosť, s tou nikto nenarobí nič, takže ja osobne si myslím, že tá seba reflexia bude z jednej aj z druhej strany potrebná. Um, nemyslím si, že Dani alebo ja by sme s tým mali problém. Skôr vidím absolútnu, um, absolútny nezáujem o seba reflexiu práve na opačnej strane. Pustím teraz jeden krátky zvuk akože celá scéna sa tešila, že zlého extrémistu konečne teda na tretí krát po krachnutom súde v januári, v marci, že ma konečne odsúdia v máji. No a v máji som tu mal zrovna takú stretávečku, prišla sem Judita Lašak vám pozrieť s voľakými chlapcáma, mm-hmm. s voľakými ľuďmi a my sme sa deň pred súdom dozvedeli od mojich právnych zástupcov, že sú tam voľaké nezhody v dôkazoch, akože zo strany slovenskej, konkretizovať nebudem. To len ako taká pikoška, to bol hlas samozrejme Daniel Kolára, všetci poslucháči určite poznajú, ale len taká pikoška, že teda aj vás spomenul a že teda ste v nejakom takom bližšom, dalo by sa to nazvať spojenectve, že e, spolupracujete často. Uh... Ja viem, že o tom sa nehovorí a každý ako keby si pchal hlavu do piesku, alebo ja si skôr myslím, že sa snažím, niektorí sa snažia preraziť ako keby tvrdú zem a schovať si hlavu, pretože sa brutálnym spôsobom zabúda na to, čo sa tu robilo počas covidu existovalo zo pár ľudí, ktorí sa počas covidu postavili a povedali svoj názor na hlas. Bez ohľadu na to, aké kto mal vzdelanie, to znamená, že aj ja som sa vyjadrovala počas covidu o tom, že tie opatrenia, ktoré zavádzala Matovičovo-Hegerovská vláda, boli protiústavné. Ale ja som sa vyjadrovala k ústavným veciam. Respektíve k porušovaniu ľudských práv počas týchto dvoch vlád. A vtedy, keď to nebolo in, vtedy, keď uh, bola naozaj odvaha um, ako šafrán, tak sa ozvalo zo pár ľudí. Naozaj zo pár ľudí. Dnes, keď tá odvaha je lacná, tak sa ozývaj, ozýva veľmi veľa, veľmi veľa hlasov, ktoré kritizujú zrovna tých, ktorí, ktorí vtedy zdvihli hlas, keď to nebolo in a keď uh, ste nevedeli, aké konzekvencie bude mať. Proti covidovým opatreniam a proti Hegerovej vláde vystupoval veľmi otvorene Robert Pito. Proti Hegerovej vláde vystupoval Dani Kolár, Infovojna, samozrejme, že aj na slobodnom vysielači bol poskytnutý priestor, ja neviem, Jano Baránek, aby som spomenula iba zo pár niektorých, Ďuri Štubniak, pán doktor Piak. Eh, ale, ale vážne, ako šafranu. Jeden z najlepších e, chirurgov na Slovensku, e, pán doktor Fischer, bol označený, dehumanizovaný v momente, keď vy, e, sa nejakým spôsobom vyjadril proti proti opatreniam, že z medicínskeho hľadiska nesedia. E, takže dnes, v dnešnej dobe ja netvrdím, že sa ľudia nemajú vyjadrovať. Ale ja si veľmi dobre pamätám, kto sa vyjadroval vtedy, keď sme nemali informácie a kto bol ten, kto, kto svoj názor povedal vtedy nahlas. A, da, a Denny bol medzi tými ľuďmi, ktorí sa v tom čase, keď to nebolo in a keď to bolo veľmi, veľmi odvážne, naozaj ozýval. Ale uznáte, že hovorí aj dosť také trošku možno veci, ktoré by mohol niekto nazvať, že možno sú až uletené, alebo možno by niekto mohol nazvať, pán že Albert, až konšpirácie. Pán Albert, pán Albert, pán Albert, ak chcete sa rozprávať o daným, pokojne si ho zavolajte do relácie. Ja si nemyslím, že daný s tým bude mať nejaký problém. A konfrontujte jeho s ním. A, áno, jasné. Ja nie som, moment, ja nie som ani jeho mama, ani jeho sestra, ani jeho manželka a ani advokátka. Tým pádom o, nie som si celkom istá, že či tieto otázky majú byť mierené na mňa. Ja, som sa, ja sa s daným bavím, naše rozhovory sú o tom, že si vymieňame názory, máme iné pohľady na niektoré veci, ale nemyslím si, že relácia na slobodnom vysielači by mala byť o tom, ako sa správa daný kolár a čo si ja o tom myslím. Áno, máte pravdu. Ja len som chcel premostiť k tomu, k tej také prvej a myslím, že dosť dôležitej téme, pretože Smer má podľa mňa veľmi zaujímavú stratégiu, že berie na, teraz sa to ukázalo hlavne na kandidátku ľudí z rôznych vrstiev a on to už dlhodobo napríklad ukazuje pri napríklad pánovi Bláhovi, ktorý má schopnosť a aj, aj, aj, aj silu, aj možnosti, aj vedomosti na to, aby oslovil aj tú radikálnu ľavicu, keď to môžeme tak nazvať, komunistov on priamo na nich pôsobí. Um, oslovili teraz, alebo teraz, teraz dali na kandidátku pána Gabriela Demeho, ktorý zase vie um, maďarských voličov osloviť a aj týchto pritiahnuť nejakým spôsobom k sebe. A samozrejme je úlohou politiky získavať voličov. Už to je od rôznych eh, týchto uh, spektier. Napríklad pani Beňová vie asi prilákať tých liberálnejších voličov. Zase otázka je, že mnohí tí, dajme tomu, um, viacej radikálnejších národnejší voliči e, Smeru alebo tí národnejší voliči by chceli možno, aby aj pani Beňová hovorila viacej veci také ako ako hovorí alternatívna scéna, napríklad o tom práve veta a o, te, o tej potrebe, aby tie národné hlasy zaznievali a možno nie tak príliš tým e, rôznym agendám, ktoré, ktoré často, často pôsobia tak protinárodne a, a často možno zvykne byť aj pani Beňová kritizovaná, že je možno príliš liberálna, ak by som to možno tak nazval, ale k tomu nechcem smerovať, ale k tomu, že práve aj vy možno pôsobíte tým spôsobom alebo tým štýlom, že z alternatívnej scény ste, scény ste mohli pritiahnuť voličov, čo sa nakoniec aj ukázalo. Takže čo, čo by ste možno naviac, najviac vyzdvihli na tejto stratégii smeru a či by ešte mohla ísť ďalej? Či napríklad viete o nejakých ďalších menách, ktoré v budúcnosti, možno aj v parlamentných voľbách, ja viem, že sú ešte ďaleko, dúfajme, e, sa môžu e, objaviť e, a môže smer aj takýmto spôsobom pôsobiť znova tým vlastne, že on spája. A treba povedať a zdôrazne, že spája. Ja osobne si myslím, že už pri smere je to práve o tom, čomu sa hovorí, že demokracia. Pretože keď sa pozriete, a spomínali ste ho, pán Luboš Blaha a <laughs> teda keď ho nazveme lavicovým extrémistom, uh, Ehm, tá, alebo teda respektíve, že jeho to ťaha do, viacej do tej lavice a je označovaný ruským agentom, no tak v smere je aj americký agent a to je Robert Kaliňák. To máte absolútne najš, najširšie spektrum, aké sa tam vie zísť. Na druhej strane je to typická politická strana, ktorá má svoje štruktúry, ktorá má svoje zázemie, ktorá mm, má straníkov. Čiže ja osobne si skôr myslím, a Luboš Blaha je toho príkladom, že v spolupráci so Smerom sa neskôr stal jeho členom a nakoniec dnes je Luboš Blaha jedným z podpredsedov Smeru Takže tá, tá politika by mala na, z môjho pohľadu naozaj fungovať takým spôsobom, že vy môžete tú politickú stranu e, meniť znútra a to nie je ani také niečo, že každý by si z toho mohol niečo zobrať, ale jednoducho na voličovi je to, aby, aby ukázal aj svojim hlasom a svojou voľbou, um, koho politika v tej, ktorej politickej strane sa mu najviac páči. Takže e, teraz po tých európskych voľbách si myslím, že bolo um, ako keby odovzdané to posolstvo od voliča, že ten Luboš Blaha má predsa len aj s Erikom retoriku viacej takú, ktorá sa tým voličom páči, ale mm, neprišli všetci smera, voliči smeru k urnám, tým pádom nevieme ktorá retorika sa im páči najviac, ale vieme, že tí, ktorí prišli, tak tým najviac imponuje o, Luboš Blaha. Ale nemyslím si, že Monika Beňová by sa kvôli tomu mala meniť. Prečítali sme tú prvú otázku, ktorá mala najviac 54%, to bolo práve o tom denim a, a práve preto sme sa tomu aj trošku venovali. Ale poďme na druhú otázku a tá mala 23% a, a to je, ako chcete prispieť k zmierneniu spoločnosti po atentáte na Fica. Možno aj vy konkrétne, ako by ste chceli, čo konkrétne robiť, nejaké špeciálne veci. Či máte niečo pripravené? O nejaké špeciálne veci, to by som teraz asi klamala, keby som začala hovoriť o tom, akým spôsobom o, tu mám nejaký strategický plán urobený a, a idem v ňom, idem ho zavádzať do života, ale ja by som veľmi chcela také politické debaty, aké som sa zúčastnila teraz o, teda, o, na teatri u mm-hmm. pána Bielika a týmto chcem poďakovať aj, aj pánovi Bielikovi a aj spolu Spolu prisediacemu, áno. Spolu áno, hostovi. ďakujem pánovi, e, pánovi Viezikovi, že nechali sme jeden druhého dohovoriť, už to bolo, že super, to musím mm, kvitovať. E, nechali sme jeden druhého dohovoriť, povedali, obidvaja sme si povedali svoj názor, bez toho, aby tam bolo posudzovanie toho e, názoru toho druhého. On si môže o, o mojom názore myslieť, čo chce, ja som mu aj povedala, že v tomto s vami súhlasím, v tomto s vami nesúhlasím a je to moje sveté právo s ním nesúhlasiť a je to jeho sveté právo so mnou nesúhlasiť a práve médium ako TA3 a včera teda pán Bielik e, dali priestor k tomu, aby sme sa vyjadrili každý svoj názor a už je potom na na mm, divákoch, poslucháčoch, aby si oni zhodnotili, koho názor sa im páčil viacej. A toto je podľa mňa jeden z tých z takých tých prvých krokov, ktorý by sme mohli zaviesť, pretože už toto, a ináč je katastrofou, že už toto by mal byť prvý krok, pretože toto by malo byť normálne, ale myslím si, že ak sa naozaj chceme ako spoločnosť nejakým spôsobom uzmieriť alebo pozastaviť, aby sme, aby sme vedeli vykročiť tým správnym smerom, tak toto by mal byť prvý krok. Napísal nám Erik, ktorý sa pýta, prečo Smer ide opäť pretláčať Ševčoviča. Ak chcete krátko k tomu, lebo viem, že nie ste priamo súčasťou Smeru. Um, no, čo sa týka pána Ševčoviča, tak e, pán Ševčovič je súčasťou Európskej komisie. Európska komisia je inštitúcia Európskej únie, ktorá funguje na princípe e, väčšiny. To znamená, že komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina komisárov a tí, čo odhlasujú, tak to sa bude e, realizovať. To znamená, že to je kolektívny orgán, tam nevystupuje jeden komisár za jeden svoj komisariát, ale je to väčšinové rozhodovanie. Ako náhle e, dochádza k, ku, e, ku kreovaniu novej, alebo teda respektíve zostavovaniu novej komisie, komisárov menuje každý jeden členský štát ale na základe zakladajúcich zmluv o Európskej únii musí byť ten komisár nezávislý a nestranný. Musí byť nezávislý a ne, uh, e, od vlády svojho členského štátu, pretože subjekt, ktorý on zastupuje, je Európska únia. Prečo, prečo opätovne smer hovorí o pánovi Ševčovičovi je kvôli tomu, pretože pán Ševčovič je dlhoročný politik a je to diplomat, ktorý e, musí respektíve ktorý je na túto prácu najvhodnejší. My sme mali reláciu aj s pánom e, Erikom Kaliňákom a Jurajom Gedrom z Rovnaudanyho, e, Adriana Kaviareň a tam to veľmi pekne vysvetloval aj pán Kaliňák, keď hovoril, že nebol by problém, ako Slovenská republika by mohla nominovať aj pána Uhrika, len pán Uhrik by musel potom rozprávať presne to, na čom sa komisia zhodla a dohodla. Mhm. Čiže to nie je, naozaj nie je o tom, že pán Ševčovič zastupuje Slovenskú republiku. Toto, kto tvrdí, um, zavádza každého jedného svojho poslucháča, pretože každý jeden komisár zastupuje Európsku úniu ako celok. Napis... Od toho, prepačte, že to doplním, Uh, od toho, aby niekto zastupoval záujmy členského štátu, sú tam predsedovia vlád a jednotliví ministri. Ale do komisie vy potrebujete technokrata, ktorý ovláda tie procesy. Záujmy Slovenskej republiky na každom jednom fóre zastupuje minister. Uh, napríklad, keď sa jedná o, o, o formát ministrov životného prostredia, tak tam ide Tomáš Taraba. A on mm-hmm. tým, že to, o, on pozná Slovenskú republiku, pozná svoj rezort, vie, čo sa pripravuje na jeho rezorte, vie najlepšie v Bruseli ochraňovať Slovenskú republiku a jej záujmy. Poďme na otázku od poslucháča Ľuba. Dobrý večer. Mala by Slovenská republika nejako zasiahnuť voči samovolnej cenzúre globálnych komunikačných platformiem ako YouTube a Facebook? Nenastal čas, aby sa na ne pozrel napríklad protimonopolný úrad a stanovil určité pravidlá, čo sa týka mazania profilov a blokovania videí. Respektíve stále platí, že je to súkromná spoločnosť, tak si môže robiť, čo chce. Tak len toľko. S pozdravom, Ľubo. E, takto, čo sa týka tej súkromnej spoločnosti, to by som pánovi Lubovi e, dávala za pravdu, keby sme sa bavili o Markize. Ale čo sa týka YouTube, Facebooku a podobných veľkých sociálnych sietí, tak tam by som naozaj použila právo Európskej únie, pretože mne to skôr pripadá ako zneužitie dominantného postavenia na trhu. Ono totiž to, Európska únia to zakazuje. Vy nemáte zákaz stať sa najväčším na trhu. Každý jeden z podnikateľov je e, má za cieľ stať sa najväčším. To je v poriadku. Ale vy už keď, to, keď dosiahnete to postavenie toho najväčšieho, vy nemôžete svoje postavenie zneužívať. A je tragédiou doby, že v tých demokratických štátoch sa jednotlivé kanály vypínajú. Uh, tu uh, bavíme sa o deným, ale bol vypnutý Dany. Uh, e, pred ním Lubošovi Blahovi, Rudovi Huliakovi zrušili facebookový profil. Ale my nezabúdajme aj na to, a toho som zabudla, keď som uh, robila ten výpočet, napríklad aj doktor Bukovský, jemu tiež vymazali celý kanál. A toto by sa nemalo stávať, hlavne ak je to o tom, že niekto si niečo vymyslí. Ja chápem, to, to pochopím. To je rovnaké ako pri médiách. Že v tomto a v tomto rozhovore zaznelo toto a toto, prosím vás, buď to stiahnite, alebo vystrihnite z toho ten úryvok. Hej, keď, ako keď žiadate o opravu. Ale zrušiť celý kanál, to je za čiarou. A áno, Lub, uh, pánovi poslucháčovi Lubovi dávam za pravdu, že malo by sa niečo robiť jednak s z pozície Slovenskej republiky, a je, ale určite aj na celoeurópskej úrovni. Myslím si, že vláda na to dosah bude mať nejaký, ale na to naozaj budeme potrebovať predsedu vlády v plnej sile na čele vlády, pretože tak ako oni dokázali vrátiť do života v úvodzovkách uh, pána Hambalka a dať ho dole z toho zoznamu, tak, tak sa nejakým spôsobom bude musieť pristupovať aj k sociálnym sieťam a k takýmto ich uh, počinom vymazať ten alebo onen kanál. Ďakujem. Ďalší mail prišiel eh, rovno od Dennyho Kolára. Pozdravujeme ho. Aj on te, teraz nás teda počúva, čo sme radi. Pán Michal Albert píše nám Denny. E, pozdravujem vás. Kľudne ma zavolajte do relácie a pálte do mňa, čo len chcete. Nemám nikdy žiadny problém čokoľvek vyargumentovať. Ďakujeme pekne aj za E, túto možnosť a, a za mail a za to, že nás počúva. E, máme tu aj samozrejme ďalšie otázky, poďme ešte skúsme na niektoré z nich, lebo veľmi ich je veľa, myslím mimo tých, ktoré prišli na stúdio, tak napríklad Pán Juraj... Robert, ale ano? toto musím, môžem, poďte, toto poďte. musím. Všimli ste si, pán Denny Kolár, počúva, Denny, pozdravujeme ťa. Nepoložil žiadnu otázku, to si s ním vybavím potom neskôr a úplne slušne sa nechal pozvať do relácie. Áno, super, čo? super. <laughs> To potom v budúcnosti využijeme nejakým spôsobom, e, teda nie, že nejakým, normálne sa mu ozveme a zavoláme ho. E, Juraj nám píše, Juraj z Košíc, ďakujem za možnosť opýtať sa vás. E, chcem sa opýtať, aké budú vaše priority za Slovenskú republiku v Európskom parlamente? Tak skúste nejako krátko, lebo ja viem, že to je na celú tlačovku. Uh, bolo by to na celú tlačovku. Uh, ja Takto skúsme sa na to pozerať takým spôsobom, že nebudem zastupovať Slovenskú republiku, lebo tu zastupujú ministri a predseda vlády. Dobre, na tých formátoch, mm-hmm. ktoré má. Ja sa budem snažiť zastupovať občanov v, e, v tých výboroch, do ktorých sa dostanem. Ja v prvom rade, a to som si stanovila ako absolútnu prioritu, pretože teraz sa bude preď- prežúvávať kvalifikovaná väčšina, ja chcem ísť do uh, ústavnoprávneho výboru. Tam to je pre mňa alfa a omega, to je, to je tvrdý výbor, výbor, ťažký výbor, chcem tam ísť. Myslím si, že na to aj vedomostne a aj uh, po slovensky neviem. Uh, vedomostne mám a okrem toho mám, myslím si, že ako právnik mám na to aj odbornosť, kvalifikáciu. Uh, Druhá vec, ktorou, ktorej by som sa ja veľmi rada venovala, je ochrana spotrebiteľa, pretože tu e, spotrebiteľom sme všetci. V nejakej konkrétnej situácii sme spotrebiteľom všetci. A tretí výbor, ktorý by som ja tiež chcela riešiť, je, ak sa mi zadarí minimálne ako, ako um, substitút, náhradník, tak to je určite výbor pre energetiku, pretože energetika sa týka nás všetkých. Takže tieto veci ja som si stanovila ako absolútne, uh, teda jednotku, dvojku a trojku, pri, pričom tú prioritu som povedala, čo je pre mňa prioritou. A určite sa chcem naďalej venovať verejným konzultáciám. Poďme si dať jeden zvuk, ktorý mám pripravený ja keď som sa stretávala s Robertom Ficom, ja som mu hovorila možno práve nie práve najpríjemnejšiu správu alebo najpríjemnejšiu informáciu, ktorú som sa ja dozvedela od ľudí, s ktorými som sa stretávala na tých prednáškach, ktoré ja po Slovensku organizujem. A Robert Fico si ma vypočul a s najväčšou pravdepodobnosťou, keďže som bola jeden zdroj, tak mu prišiel druhý alebo tretí a zistil, že asi to tých ľudí trápi. To je jeden z dôvodov, prečo som ako nezávislá na, na kandidátke Smeru. Toto bol váš hlas v relácii Karty na stôl a vybral som ho práve kvôli tomu, že veľmi ma zaujal, jednak by som sa možno chcel skúsiť dopatrať k tomu, že čo také ste teda povedali ako výčitku, alebo teda aký postreh. Ja neviem, či to môžete prezradiť, ako je na tom, ale ešte taký background tomu by som povedal, alebo také doplnenie, že e, je, je perfektné na pánovi premiérovi Ficovi, že dokáže aj takýmto spôsobom konštruktívne, ako to tu ukazuje Judita Lašáková, že konštruktívne sa k tomu teda postavil. A napriek tomu, že to bolo možno niečo negatívne, to len teraz ja si vymýšľam, lebo neviem čo presne, tak napriek tomu ju aj zobral na tú kandidátku a, a ukázal naozaj, že prijíma aj ten, ten iný názor a konštruktívne riešenia. Takže možno, ak viete k tomu viacej niečo povedať. O, poprvé, ja vás obdivujem, že ste jednu z mojich najhorších relácií, ja to teda chudák Norodelinsky si so mnou užil, že ste, že ste si ju pozreli. Um, to je za prvé. Po druhé, ja keď som sa zoznamovala s pánom Ficom, to bolo vtedy roku pána, ja si to už presne nepamätám, o, to bol v opozícii a ja som ho vtedy pozývala do, do Infovojny a ja som mu povedala, pán Fico, teda samozrejme teším ma, že vás poznávam, za to, že je Matovič pri moci, môžete vy Mhm. Robert uh-huh. Fico mi na to odpovedal, ja viem. Čiže on, on je otvorený na kritiku, on je otvorený na vecnú kritiku. Ja ďalej niektoré tie veci, ktoré sme si my povedali, určite hovoriť nebudem, ale, ale ja nie som zrovna ten typ, ktorý bude niekoho hladkať a niekomu hovoriť, že fuj, jak super to robíš, keď, keď viem, že to nerobí dobre, respektíve ja sa na to pozerám tak, že z môjho pohľadu, ako z pohľadu občana, akým spôsobom sa ja cítim, alebo čo to mne prináša, keď ten alebo onen politik urobí toto alebo ono. A u Roberta Fica je vzácne naozaj nie len to, že on si vás vypočuje, ale on vás aj počúva. Uh-huh. Čiže to nie je o tom, že bavíte sa s ním a bavíte sa s nejakou stenou a to akože ide neviem, sa odráža, ale Robert Fico to aj spracováva. Samozrejme, tu si treba naozaj uvedomiť, a ja si to uvedomujem, keď som mu niečo hovorila, samozrejme ja som mala nejaké penzum tých uh, vedomostí alebo tých poznatkov, ale samozrejme nie tie, ktoré mal on lebo zase tie, ktoré má on z a už teraz ako z pozície predsedu vlády to ja nevidím. Ja nevidím, o čom sa on bavil v Azerbajdžane, ja nevidím, čo on má, aké uh, zvodky z jednotlivých um, ministerstiev, aké on musí robiť potom rozhodnutia. Čiže toto, toto je penzum tých informácií, ku ktorým má uh, on prístup. A ja som mu priniesla len nový z tej opačnej strany a on si ma vypočul. Takže uh, hovorím, na ňom je naozaj vzácne to, že vie si to vypočuť a ni- nebere to osobne. To nie je o tom, že ja ho kritizujem, jeho ako osobu a on je ješitný a urazí sa. To je o tom, že ja keď mu niečo poviem, dávam mu šancu, hoci kto keď mu niečo povie, ano, tak mu dáva mm-hmm. šancu stať sa ešte lepším. Tak by som to povedala. Lebo niečo, čo som ja priniesla, bolo pre neho niečo, čo on nevidel. Dobre, ja by som teraz ešte pustil dva také zvuky, lebo ste aj, aj spomínali to, že, že si nedávate teda servitku pred ústa, respektíve, že nebudete niekoho hladkať. Tak len e, krátko, lebo potom už chcem zavolať aj e, pánovi Gabrielovi Dememu, tak ešte nech chvíľku počká, ale ideme na tie zvuky. Pani prezidentka, ja mám na vás prozbu. Ako naozaj. Keď už teda to právo ste sa nejako nenaučili, skúste to s matematikou. Pretože ak pre vás bude smerodajné, 25 tisíc alebo 30 tisíc, nebodaj 50 tisíc podpisov pod nejakú petíciu, skúste sa poradiť s matematikmi, či je 50 tisíc podpisov viac alebo menej ako 585 tisíc podpisov pod petíciu pre prvé referendum, ktoré ste spláchli Takže toto bol váš odkaz prezidentke a ešte by som dal odkaz kandidujúcemu na prezidenta pánovi. Moment, Ko moment, ano? moment, moment. Ešte k tejto. Vy ste zistili od pani prezidentke, že či sa už poradila s matematikmi? Nie, nezistil som. To som len dával ako pikošku, že, že naozaj viete dávať takéto trefné um, pripomienky a myslím, že aj veľmi zaujímavé aj z hľadiska takého vtip, také ako, Ako vážne, ona, ona bola ja si myslím, že aj vďaka svojej neschopnosti, ktorú ona prejavovala počas celého mandátu, sa Slovensko vyhlo pánovi Korčokovi. Lebo po pánovi Kiskovi a pani Čaputovej si už Slováci naozaj nechceli zvoliť ďalšieho, Korčoka, eh, ďalšieho v poradí z takéhoto typu prezidentov, a to pána Korčoka. No a vy ste si v jednom z videí všimli aj tie okuliare, inak veľmi zaujímavé, aj celé by bolo super pustiť, ale však to má dve minúty, to potom si poslucháči môžu nájsť, ale 10 sekúnd iba vystrihnem z neho, a takých myslím, že najzaujímavejších. Tak za mňa vám môžem povedať, že Harryho Pottera mi nepripomínate vôbec. Za mňa ste černokňažník, ktorý iba vypil všeho džús. Tak to len ako taká pikoška, že naozaj nedávate si servitky pred ústa a viete takto tvrdo zabiť e, po hlavičke. A chcete niečo krátko k tomu ešte, k tomuto videu? Alebo zvuku ehm, teda? Uh, nie, e, to bola moja absolútna kritika pána Korčoka, pretože oni sa snažili tým, e, tým mladým ľuďom, ktorí naozaj vyrastali na Harry Potterovi, kde mla, v, v mladých ľuďoch evokovali tie, tie okuliare, nejaký taký ten príjemný pocit, ten, že Harry nás zachráni, tak ja som chcela varovať tých, ktorí, ktorí začali takýmto spôsobom uvažovať nad pánom Korčokom, že by bola tá lepšia cesta, keďže mal vynikajúcich marketérov pán Korčok, aby sme ako spoločnosť nenaleteli na lacné triky marketérov. To bolo inak perfektné video. Ja, škoda, že som si ho všimol až dnes, lebo to by som určite aj zdieľal. <laughs> To sa mi veľmi páčilo. No ale aspoň Ďakujem. som si to všimol dnes, to je super. No a ešte možno jedna otázka k tomu, lebo teraz, ke, keby tu boli mainstreamoví nejakí posluchači, alebo určite nás aj počúvajú, tak oni sa možno pýtajú, aha, tak vidíte, tak práve tu, napríklad aj teraz, ako ste pustili zvuk, Lašáková presne dáva takéto invektívne, že Černokňažník a, a Čaputovej hovorí, že nevie matematiku, že práve týmto oni podporujú vlastne to bujenie, bujnenie to, tej, toho nádoru, až by som povedal, tej nenávisti v spoločnosti, že čo by ste možno im odkázali, že či toto napríklad považujete za také hrotenie možno tej, alebo podporovanie tej nenavisti a či možno v budúcnosti aspoň chvíľku budete s takýmito vecami možno trošku opatrnejšia? O, ja si nemyslím, že to tieto moje o, videá, ktoré ste z toho strihli, že to sú, o, že to by bola kritika ad hominem. Ja som nikdy nekritizovala Zuzanu Čaputovú v tom zmysle, ako vyzerá, uh-huh. aké má vlasy, mimochodom tie každá druhá žena závidí, um, alebo ako sa oblieka, alebo ako v tých šatách vyzerá. Pardon, ja som kritizovala to na jej vlasoch, že ako prezident a prezidentka, ona má predpísaný protokol. Ona za žiadnych okolností nemala mať e, rozpustené vlasy, keď išla na oficiálnu návštevu, to bôž, keď išla do arabských krajín. A ak si pozriete na začiatku jej mandátu tie fotky, keď ona bola vo Francúzsku navštíviť pána Macrona, tak má vyzerať prezidentka nejakej, uh, nejakej uh, krajiny alebo nejakého štátu, ako vyzerala tam Zuzana Čaputová, lebo tam to bolo protokolárne excelentné a už potom to išlo dolu vodou. A čo sa týka tej mojej kritiky pána Korčoka, stojím si za tým. Ja som povedala už na začiatku, keď on kandidoval a toto, čo teraz poviem, asi možno niektorých uh, aj, aj prekvapí. Keby Marian Kotleba sa dostal do druhého kola, tak radšej volím jeho ako pána Korčoka. Stojím si za tým, že pán Korčok bol presne to, čo som povedala v tom videu. On len vypil všeho džús, on sa len snažil byť niekým, alebo sa chcel snažiť zdať niekým iným, než on v skutočnosti je, čo sme sa nakoniec po prehre, druhom kole prezidentských volieb aj dozvedeli, že on nám to nezabudne, to bolo niečo, tam, tam sa na, najviac prejavil a dokonca ja poznám ľudí, ktorí ho volili a povedali, že vtedy, že normálne by si ruku dali odťať, že mu to hodili, že nenechali sa, e, teda že sa nechali zlákať mhm. tým, mm-hmm. tou jeho propagandou v jeho prospech. Čo sa týka akýchkoľvek invektív, tu ja teraz nejdem rozprávať, že keby som ja ukázala tie screenshoty, čo mne vypisujú ľudia, ako naozaj nad tým by fakt, uh, to je, mne osobne doplaču z toho, kam sme ako spoločnosť dokázali dospieť, že sme zhrubli. A mne je doplaču z toho, že sa nevieme normálne porozprávať, že nevieme prijať názor toho iného, že jeho pohľad na vec je iný než môj Pričom to by malo byť, to by malo byť normálne, keďže sa pozerá na tú vec on zo svojej hlavy a ja zo svojej hlavy mám iné skúsenosti, iné vzdelanie, um, inú prax. Ja sa môžem napríklad, ja sa môžem na vr, na no, vrtačku, na zváračku pozerať z akéhokoľvek uhla, ja s ňou veľa vody nenamútim. Nie, že by bola namútenie vody. Takže okay. uh, eh, Takže ak, sa zač ak začneme normálne, vecne argumentovať tým, čo ja sa pozerám, ako sa pozerám na vec, a takto to je z môjho pohľadu, a toto sú fakty, ale môj názor na to je takýto, tak vtedy ako spoločnosť máme šancu. Uh, ak sa k tomu nevrátime, tak uh, naša poli- uh, náš slovník ešte viacej zhrubne. Milí poslucháči, rozprávame sa s novozvolenou poslankyňou Európskeho parlamentu Juditou Lašákovou. Dáme si prestávku, cez ňu sa pokúsime spojiť aj s Gabrielom Demem a budeme pokračovať po pesničke. lidí a hlavně, že jsme spolu dobře nám, dobře nám, tak když jsme blbí. Ještě si pamatujem ruskou trojku a už se nám stýská dobře nám, dobře nám, tak když jsme blbí. Že se po bojku, tančíme tak, jak jinej píská. sever a černá bílá, no tak proč zas poslouchám? Jak držet krok a hubu a v jednote je síla, dobře nám, dobře nám tak, když sme blbí. Ešte si pamatujem ruskou trojku a už se nám stíská, dobře nám, dobře nám tak, když sme blbí. Schaníme se po bojku, tančíme tak, jak jinej píská. Pokračujeme, milí poslucháči, v relácii v prvej línii. Je tu s nami novozvolená poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia Judita Lašáková a spájame sa už aj s pánom Gabrielom Dme, ktorý kandidoval, spolukandidoval teda s Juditou Lašákovou zo 6. miesta. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem vás všetkých. Ahoj, Juditka. Čakajte, ja som teraz, až teraz ju zapínam, dobre? Takže ešte raz pozdravujem všetkých, pekný večer poslucháčom prajem. Ja som v úvode spomínal, vlastne keď e, ste ešte neboli, e, mojou chybou ste neboli na dráte, to sa za to ospravedlňujem aj vám, aj poslucháčom, e, tak som spomínal to, že Smer má zaujímavú stratégiu, že vie vytiahnuť e, takýchto kandidátov, ktorí vedia stiahnuť zo sebou rôzne Ehm, názorové prúdy, dal by sa so tak povedať, dokonca aj národnosti. Vy napríklad viete dobre komunikovať s tou maďarskou menšinou a viete aj ju zlákať na, pre, pre stranu Smer. Takže cítite sa, že aj vy ste taký, taký nástroj na to, aby ste aj rozširovali rady Smeru, voličov Smeru a potom de facto aj tú silu Smeru? Tak nebral by som to ako nástroj, že som nástroj, ale berem to ako obrovskú možnosť e, zo strany premiéra, ale aj predsedníctva strany, že dala možnosť v podstate aj mne ako ako, ako, ako národnostnej, sme člena z národnostnej menšiny e, s tým, že by sme do budúcna mohli zabojovať aj o hlasy e, v podstate maďarskej menšiny. Uh, treba si uvedomiť, že maďarská menšina tu je, bude tu a majú také isté problémy denné problémy, ktoré majú aj, aj väčšina obyvateľstva, takže ja si myslím, že Slovensko budú trápiť ešte väčšie problémy a toto je už automatické. Ja sa tomu veľmi teším, že strana Smer je otvorená v tejto komunikácii a dala aj mne priestor a budeme makať, aby sme sa rozširovali aj ďalej. Je tu otázka od poslucháčov na pani Juditu Lašákovú. Zdravím vás, ako ste jazykovo vybavená? Ďakujem, pozdravuje Vojtech. No, e, ja myslím si, že celkom dobre uh, Gabiho v Európskom parlamente, čo sa týka tej, tej maďarčiny, že Gabi. Áno, áno. A, a uh, mojou domenou je Nemčina a na angličtine budem musieť ešte zapracovať. Ale keďže slovenský, teda respektíve Európska únia má 24 úradných jazykov, medzi ktoré patrí aj slovenský jazyk, tak uh, určite, určite si by som si vystačila aj so Slovenčinou tým, tým, že ak má niekto záujem, niekto záujem pracovať pre štruktúry európske a dopl- uh, eh, spraviť si životopis, spokojne si tam môže napísať čes- znalosť českého jazyka, pretože z pohľadu Európskej únie je to ďalší úradný jazyk, ktorý ovláda. Je tu otázka, ktorú myslím, že môžeme dať aj pánovi Gabrielovi. Dobrý večer, uvažovali ste o založení novej frakcie v Európskom parlamente, tak skúste vy povedať svoj názor, že či by toto bolo vhodné, dobre urobiť. A, takže keď, keď môžem ja na to odpovedať, ja si myslím, že otázka novej frakcie je komplikovanejšia, aby sme ju zodpovedali teraz za pár sekúnd, za pár minút. samozrejme to bude záležať od ostatných krajín, väčších krajín. Nechcem tu teraz menovite hovoriť o iných predstaviteľov z iných štátov. Keby možno bola takáto iniciatíva, tak by bolo možno zaujímavé prehodnotiť, ale samozrejme ja si myslím, že treba sa držať aj tých zaužívaných e, vecí, frakcií, ktoré už boli a treba začať aj s nimi komunikovať samozrejme. Ale Judithka o tomto určite teraz už bude vedieť viac. No to si ma zaskočil, lebo takto, čo sa týka čo sa týka novej frakcie, tak na to potrebujete 7 členských štátov a 23 mhm. europoslancov. Lenže to nebude taká sila, aká by mala byť. Ja osobne som presvedčená o tom, že trošičku sa ten Európsky parlament prekreslí, pretože jedna vec je, že ja neviem, áno, tým, že je stále v uh, tak tých 7 poslancov, ktoré, ktorí boli zvolení za, za áno 2011 pána Babiča, je ešte stále pripočítavaných k a myslím si, že tí noví poslanci zo strany áno možno budú patriť niekde inde. Čo sa týka novej frakcie, uh, procesovať to nie je také ťažké, ako je nájsť koaličných alebo respektíve partnerov z iných členských štátov na to, aby ste sa zhodli na tom smerovaní tej frakcie. oveľa jednoduchšie z môjho pohľadu je vstúpiť do už vzniknutej frakcie a meniť ju znútra. To je taký ten, taký ten systém, ako som hovorila aj o tých politických stranách, pretože aj Gabi zbytočne, zbytočne by chcel meniť stranu smer a otvárať jej oči uh, a s nejakým pozitívnym uh, výsledkom pre e, maďarskú komunitu, respektíve občanov Slovenska s maďarskou národnosťou, keby v tej strane nebol. Čiže je to stále jednoduchšie, ak v tej strane ste. A viete, od, robiť nejakú novú frakciu, to už mi znie ako na Slovensku, že neprijali ma do žiadnej strany politickej, tak si založím vlastnú politickú stranu. Takže pokým by sa dalo, určite by bolo lepšie a jednoduchšie ísť do nejakej existujúcej frakcie, kde my sme si stanovili podmienky a na tom sme sa zhodli všetci, ktorí sme jednak aj kandidovali, ale teraz sme si to zopakovali ešte raz aj tí, ktorí sme boli zvolení do Európskeho parlamentu za stranu Smer. A tie sú naše priority a na tých určite budeme stavať a z tých určite neustúpime. Čiže ak nám to politická e, frakcia nedá, respektíve nám povie, že s týmto toto od vás neakceptujeme, tak budeme hľadať iný nejaký spôsob e, alebo inú frakciu. Tak. Teraz by som dal otázku pánovi Gabrielovi, pretože myslím, že aj on bude vedieť na ňu odpovedať, lebo potom ďalšia otázka bude priamo na pani Lašákovú. A napísala nám to Marta a Marta píše tak provokatívne, že citujem, Smerohlas tam bude sedieť ticho, veď im ide len o plat a Uhríkovi tiež. Tak pán Gabriel, skúste niečo k tomuto. No, asi ťažko sa mi bude hovoriť za zvolených poslancov, Uh, ale ja si myslím, že ani jeden zo zvolených poslancov nebude tam tížko sedieť. Nerobili to ani doteraz a nešli tam kvôli platu. O tých dvoch ďalších by som už mohol rozprávať, kvôli čomu tam išli, ale ja si myslím, že tak aj Monika Beňová je tak hlboko v štruktúrach Európskej únie, má také skúsenosti, že aj keby náhodou nebola v nejakej frakcii, tak má na to páky, aby sa vedela ozvať. A takisto si myslím, že aj zvo ďalší zvolení e, poslanci budú mať čo povedať a určite budú aj počúvnutí, lebo bude to mať hlavu a petu a určite to nebude len také vykrikovanie cez videjka na Facebooku, ale bude to re reálna politika. Napísal nám Stano a Stano sa priznal, že volil pani Lašákovu, že ju kruškoval, tak poďme na túto otázku. Dobrý večer, nemám otázky, len vám chcem prejaviť podporu a úctu pred vašou trpezlivosťou, ktorú ste preukázali približne pred týždňom, keď bol vo vašej relácii eh, pán Rostas. To bola, to bola teda pripomienka na mňa, ďakujem pekne. Pozdravujem pani Lašákovú, mne a aj ľuďom e, v mojom okolí veľmi prekáža jej teatrálne vystupovanie. Je možné, že to ona tak nevníma, ale takto vnímajú jej priaznivci, teda aj ja, a to som ju volil. Pozdravuje Stano. Teatrálne vystupovanie? No, tak to píše Stano. Aha, Dobre, ja sa porozprávam s pánom Ťapákom, že čo asi by som mala zlepšiť na svojom vyjadrení. Napchal to určite nerobím, takže ja sa ospravedlňujem, že to takto môže pre niekoho vyznieť a posnažím sa to zlepšiť. Ďalšia otázka je taká, ktorú môže odpovedať aj pán Gabriel. A to je otázka, Kedy budú platy ľudí na Slovensku také isté ako v Nemecku? Neviem, či dokážete na to krátko odpovedať, ale skúste. No, ja si myslím, že uh, nie je to také jednoduché na to odpovedať a hoci čo by som teraz tvrdil, uh, by, by, by nebolo, nekorešpondovalo s realitou. V podstate ja môžem teraz v rámci vnútropolitického diania povedať, že vláda robí všetko preto, aby sa občania mali lepšie, my neukazujeme teatrálne videá, že minimálna mzda v Monaku je toľkoto a na Slovensku je toľkoto. My sa budeme snažiť zlepšovať úroveň života na Slovensku, ale hovorím, že nie je to také jednoduché a určite to v rámci týchto európskej politiky je to, je to, je to ťažšie presadzovať. Hovorím, že e, ja ako aj asistent poslanca vidím, že tá, tí poslanci, vláda sa snaží zlepšovať nové investície a tak ďalej. Treba na to čas a videli sme, čo priniesla vláda Matoviča 3 roky. Je tu, ten, ten štát sa prebral v katastrofálnom stave a teraz vidím na tých inštitúciách, ako sa trápia, naštartovajú sa na novo všetky tie procesy, ale treba počkať, nerobíme zázraky na počkanie, ako sa hovorí, ale tvrdo sa maká a trpezlivosť červené rúže prináša. Píše nám Ľubo, ako by pani Judita spropagovala verejné konzultácie čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenskej republiky? Uh určite v tou istou formou, ktorú som robila doteraz, že som používala médiá, ktoré, ktoré mi ten priestor teda dali. Možno, možno, e, alebo respektíve inak, spolieham sa na to, že tým, že už tie pozvania budú aj do mainstream, eh, mainstreamových médií, že možno to zaujme väčší, väčší počet eh, občanov a že naozaj budú do toho prispievať, pretože presne zrovna toto by mala byť úloha tých médií, prinášať tie informácie a už je naozaj na občanoch, že či to využijú. Um, neviem, jednoducho každý tu tvrdí, že, alebo väčšina, dobre, inak. Eh, niektorí politológovia tvrdia, že najbližších 4,5 roka určite nikto nebude o, o, o europoslancoch nič počuť. Ja by som bola veľmi rada, keby som e, mohla a aj do vášho média chodievať častejšie a tie verejné konzultácie propagovať. Ja budem robiť aj tie prednášky po Slovensku, ako som to robila doteraz a budem naozaj ľudí vyzývať k tomu, aby tie verejné konzultácie e, vyplňali pretože z môjho pohľadu je to jeden vynikajúci nástroj k tomu, akým spôsobom vieme niektoré veci aj my my, občania, v komisii, kde sa pečú tie, tie e, návrhy nariadenia smerníc, ako to vieme my ovplyvniť. Takže určite budem aj online, aj offline, aj médiami, aj neviem akým spôsobom, ale tieto konzultácie budem určite ďalej propagovať a vyžijem všetky prostriedky, ktoré Európsky parlament dáva na to, aby som, aby som tieto verejné konzultácie o, e, oveľa viac propagovala aj na Slovensku. A myslím si, že Slovensko je čo sa týka o, e, týchto verejných konzultácií lídrom vo vyplňaní Teraz dáme zase otázku, ktorú môže odpovedať aj pán Gabriel Deme, aj vďaka tomu, že je blízko poslancov, keďže je asistentom. Takže Píše nám Ján, kedy konečne ukončí koalícia tlačovky o zločinoch opozície a začne robiť svoju povinnosť a to väzobne stíhať týchto zločincov. Už nás to mrzí, opozícia, keď bola pri Válove, tak konala. Hm. Ja to nie... No dohodnite sa, že to, to teda Môže aj Juditka, ale ja by som mal možno len takú svoju poznámku, že sú uh, eh, očeteka, ktoré budú konať ale my zase nemôžeme chceť, aby sme zatvárali le každého, ako nás napadne, lebo potom sa stane tá istá situácia, ktorá sa diala nám, že nás za e, verejné zhromaždenia išli zatvárať, premiéra išli zatvárať, proste nemôžeme toto do, e, my upustiť, takže my ideme v podstate, ako sa hovorí, sme v demokracii, keď niekto niečo nezákonne koná, sú na to orgány činné trestnom konaní. Ja viem, že sa to počúva ťažko, ale my sme tá strana, ktorá je, je stranou, ktorá má byť a riadiť štát ako, ako treba. Ale Juditka, ako aj správne vzdelaním, určite lepšie bude vedieť toto vysvetliť. Tak doplňte. Pre, presne to som chcela povedať. Jednoducho v kompetencii vlády nie je uh, ani zatýkanie, ani nič podobné. Tieto pexesa, ktoré tu zavádzala pani Veronika Remišová a Matovič uh, vykrikoval, ako všetkých pozatvára a nakoniec to teda aj urobil. Vidíte, že to nikam neviedlo, respektíve opravím sa. Viedlo to k smrti pána Lučanského a pána Krivočenka. To sú tie dve vypukle, o ktorých vieme. Čo sa týka akýchkoľvek nejakých zistení, ktoré e, ministri na jednotlivých ministerstvách našli, oni to, oni to aj dávajú e, orgánom činným v, trestnej, e, trestnom konaní na ďalšie, teda vôbec na vyšetra, vyšetrovanie a aby teda konali v týchto jednotlivých veciach. Len tu máte napríklad jeden rozmer, Uh, jeden rozmer je napríklad ministerstvo životného prostredia, kde pán Taraba podal už tuším 10 trestných oznámení, ale napríklad čo sa týka ministerstva um, čo sa týka ministerstva obrany, tak tam je veľký problém, pretože väčšina tých zmluv sú prísne tajné. Málo ktorý vyšetrovateľ má presne tento stupeň e, previerky na to, aby on mohol vyšetrovať jednotlivé e, úkony, ktoré sa tam diali. Čiže my máme niekedy procesný problém v štáte akým spôsobom to vyšetrovať. Ďalšia vec je, že to, že my o niektorých, povedala by som to takto, o niektorých eh, vyšetrovaniach nevieme, je možno prvým znakom toho, že sa konečne vraciame do normálu, pretože v dennodennom eh, zahocovaní eh, čo na nás sypal mainstream, ako tu zatýkajú jedného, druhého, tretieho, tu unikali zápisnice, uznesenia boli skôr doručené nám, čitateľom, než samotným obvinením, tak to je, to je, to je normálne, že ukážka toho, ako sa to nerobí. Ja viem a poprosím, neberte to ako výhovorku poslucháči a skúste to brať ako ticho pred búrkou. Máme tu otázku, praktickú otázku od Stana, to je ten istý Stano, ktorý hovoril, alebo teda písal, že vás volil, kružkoval. Tak je tu Aha. otázka od neho. Chcel by som sa opýtať, chcel by som teda byť asistentom pani Lašákovej. Poradte mi prosím, že ako a kam sa obrátiť. Tak, tak asi tých záujemcov je viacej teraz. Aha. tak to je ďalší. Uh, <laughs> uh, takto čo sa týka mojich asistentov a týmu, s ktorým ja budem spolupracovať, ja ho mám už vykryštalizovaný, takže Stano sa ozval príliš neskoro. Tak, niekedy na budúce, Stano? Á, takto, na budúce. To sú ľudia, s ktorými ja roky spolupracujem a aj vďaka ním som dokázala o, niektoré témy odkomunikovať na takej úrovni, na akých ich komunikujem. Takže, Stano, prepačte, neskoro. Je tu otázka aj pre Gabriela. Dobrý večer, nemám síce otázku, len by som rád podotkol, že som volil pána Demeho a nesmierne ma teší, že strana Smer dáva priestor mladým, ambicióznym ľuďom. Pozdravuje Marek. Ďakujem veľmi pekne, Marek. A ja si to vážim, že strana Smer dáva možnosť a ako sa hovorí, vytvára svoje nové kádre Uh, ako, bolo, ako je vidieť medzi, medzi už aj zvolenými, máme Erika Kaliňáka, ktorý prešiel obrovským posunom a momentálne je top politika našej strany, takže určite je tam, je tam uh, možnosť ďalej sa rozvíjať v rámci strany, takže mňa to veľmi teší a budeme pracovať a makať ďalej aj mladé štruktúry MSD, mladí sociálni demokrati. Napísal nám doktor Kramara, e, pýta sa, či ste za zrušenie NATO, tak skúsme tak v skratke, aj, môžete aj obaja povedať. Ja si myslím, že my sme komunikovali jasne, že sme v integrovaných štruktúrach aj NATO, aj Európskej únie a myslím si, že táto otázka je momentálne uzavretá, ale Juditka nech. Uh, tak, uh, takto tá skratka na to, ona, ona znamenala, počkajte, že či si to dobre pamätám, áno, uh, no action, talk only. Bolo, kedy to bolo naozaj o tom, že žiadna akcia, vždy sa len vyprávalo o niečom. Dnes, ako keby sa z takej tej obranej aliancie stávala nejaká, alebo uh, že má perspektívu stať sa útočnou organizáciou, s čím absolútne nesúhlasíme. Ani ja, ani Gabo, nikto. Uh, Orbán Viktor to teraz veľmi pekne fo- naformuloval, že nemôžeme sa tváriť, že sme v obranej aliancii, ktorá chce vysielať do inej krajiny svojich vojakov tým nesúhlasíme absolútne a k tomu, proti tomu sa je pán e, predseda postavil tak, ako sa postavil, že hneď ten Macronov plán vykričal a zjavne asi s Macronovým plánom nie celkom súhlasia ani Francúzi, a dali mu to v tých uh, voľbách dosť najavo. Takže s týmto nesúhlasím ani ja, ani nikto z nás, ale, ale byť v nejakých štruktúrach je vždy lepšie, tak ako aj v tak ako som tvrdila, vždy je lepšie, že ste vo vnútri a viete to znútra ovplyvňovať. Napísal nám ešte doktor Kramara, ktorý píše, e, je Európska únia reformovateľná? Ak je, tak potom dokáže za pár týždňov uskutočniť skutočnú mierovú konferenciu o Ukrajine. Kto by chcel k tomu niečo? Asi, ja, Určite, určite je to o tom, že uh, Európska únia je reformovateľná, Európska únia má veľký potenciál, len problém je, že si Európsku úniu všetci v cieľ, uh, všetci si myslia, že je cieľ a nie prostriedok. Európska únia je iba a výlučne prostriedok na to, aby sme žili v miery a v bohatstve, ktoré Európa poskytuje, by mala poskytovať svojim občanom. Problém je, keď ľudia si pomýlia Európsku úniu, považujú za cieľ a chcú prostredníctvom Európskej únie nanútiť uh, ostatným to, čo oni považujú za to správne. Z Európskej únie sa stratil dialog, ale súhlasím s poslucháčom, že Európska únia je dostatočne silný a veľký projekt, ak tam budú správni ľudia, ak, ak myslím teraz komisiu, na to, aby sa začali vyslovene rokovania, e, ktoré, e, ktoré za, e, budú v prospech mieru. Ja jednoducho nezabudnem, ako v roku 2021, keď sa stiahovali, všetci zrazu utekali z Afganistanu a to, čo tam e, vytváral Taliban a akým spôsobom on zrazu e, zrušil vzdelávanie pre ženy, to je niečo, čo my si v Európe ne, nevieme predstaviť, že jednoducho žena nemôže ísť do školy, to je ako u nás absolútne nemysliteľné a v tomto brutálne zlyhala Európska únia a potom sa to už len e, kopilo jedno na druhé. Takže súhlasím, ak chceme, aby sme boli opätovne, alebo aby sme, ak chceme byť lídrom, tak musíme my byť tí, ktorí začnú iniciovať tieto mierové rokovania. Napísal nám Igor taký dlhší mail, ktorý nemôžem celý prečítať, nech sa Igor nehnevá, ale aspoň tu myslím, že takú najdôležitejšiu časť, lebo niečo z toho už vlastne aj odpovedali hostia. Takže tá časť, ktorá nebola zodpovedaná, Igor píše, vedia politici, že niektorí robotníci odpracujú za rok takmer 1,5 roka? Prečo nie je v daňovom priznaní kolónka počet odpracovaných hodín za mesiac 1 až 12 a spolu za rok? Vedeli by politici, akých otrokov urobili kapitalisti z našich občanov a aj aké sú skutočné mzdy robotníkov? Myslím, že na to môže aj pán Gabriel Deme niečo povedať. No, ja sa nepovažujem úplne e za politika. No, poviem to, že som začiatočný politik a ja plne súhlasím aj e, s pánom, ktorý položil otázku. V rámci tých technikálí e, určite neviem povedať, keďže nie je to môj odbor, ale ale ja vám môžem povedať z tých mojich skúseností, moji rodičia žijú dlhodobo v Rakúsku a ako sa hovorí, tiež pracujú, dokonca ešte aj nočné pracujú, takže ja vám viem, ja, vám, ja vás chápem, moja svokor, e, svokra odpracovali 45 rokov na jednom mieste a viem, čo to je aj tú nočnú, keď si odpracuje, takže ja s vami súhlasím, že je to ťažké, ale, ale bohužiaľ, bohužiaľ je, lebo ja, ja musím, musím povedať, že zase pracovať človek musí, ale hovorím, že určite to nie je jednoduché, ale bohužiaľ život je taký a, a niekedy to je aj boj. Ďakujem, napísal nám Ľubo. E, dobrý večer. Ľudia majú pocit, že OČTK nekonajú, respektíve konajú pomaly. Vidť napríklad Veronikine čierne krabičky alebo Pavlinkine preprané milióny E, slobodníkom alebo posledné naďové Slovákom a dezolátom vstup zakázaný. Zmietnutie zo stola, že šlo o vtip. Ľudí to proste uráža, tak len toľko pozdravuje Ľubo. Pani Lašaková, môžete vy? Uh, áno, toto s tým naďom, že to bolo zamietnuté, to som nepostrehla. To, to, to sa priznávam, to som nepostrehla, že, že to bolo zmetené zo stola, takže to sa ospravedlňujem, to sa budem pýtať ale e, čo sa týka tých ostatných vecí, áno, ja viem, že niekedy to vyzerá tak, že sa nekoná, ale ako by som to slušne povedala, e, keby som bola ten, proti komu sa vedú trestné konania, a to predprípravné konanie má byť neverejné, tak asi by som nie celkom dobre spala. Dobre, nie, sú veci, ktoré nemôžete dať von, pretože by ste ano. porušili zákon, pretože, no, skrátka jednoducho, hodníme sa na tom, že toto je to ticho pred búrkou. E, otázku má aj Gabriel Deme, teda preňho je tu otázka od e, Marcely. Dobrý večer, pán Gabriel. Ako sa staviate k migrantom? Nebali ste sa minulý rok ich ísť natáčať, keď ležali na sídliskách, keď ste na nich upozorňovali? som vaša volička a pozdravujem, pozdravujem Marcela. Pozdravujem aj ja Marcelku, ďakujem pekne za otázku. No, migrácia je veľmi ťažká otázka, ktorou sme sa pasovali aj so svojím kolegom z Mladých sociálnych demokratov Robom Bučňom a s Tiborom Gašparom. Uh, bolo to ťažké, uh, poviem vám pravdu, že, že áno, treba na to aj, aj odvahu ísť medzi, medzi takú, takú veľkú masu ľudí, lebo ich bolo tu strašne veľa. Bavíme sa o stovkách, v tom najväčšom píku to boli stovky denne, eh, ale, ale museli sme na to upozorniť, na túto situáciu, keďže to bolo fakt priamo eh, na sídlisku, kde sa obyvateľia báli. A, a, a chvála Bohu sme docielili aspoň to, že sa posunuli mimo mesta ale hovorím, toto je téma na celoeurópsku diskusiu a určite asi je to najpálčivejšia téma a dúfam, že aj kolegovia sa budú touto témou zaoberať na úrovni Európskej únie. Vím, predsa naša Európa je, poviem to na rovinu, kresťanská Európa e, s tradíciou XY stoviek rokov a dúfam, že sa to takto aj, aj minimálne v rámci V4 dokážeme udržať keď, ako som povedal, e, rodičia žijú mimo Slovenska a vidím tam každodenné problémy, ktoré migranti prinášajú, bohužiaľ. Ja tvrdím, ja, mne, ja osobne nemám problém uh, s utečencami. My sme vedeli prijať strašne veľa ľudí aj z Ukrajiny, ktorí sa etablovali, ktorí majú čo ponúknuť. Sú tu samozrejme aj tretie krajiny, Srbsko, e, Severné Macedónsko. S tým nie je problém, ale sú aj ekonomickí migranti, ktorí môžu bohužiaľ aj uškodiť aj nášmu štátu. Dobre, ďakujem. Máme tu takú otázku dlhšiu, ale tak dám, prečítam ju. E, píše nám Jan. je všeobecne hanebne známe, že v Európarlamente je taká prax, že už, že stačí sa ráno odčipovať účasť a potom sa môže dotyčný flákať či ísť domov a má počítače, ako by tam bol celý čas e, rokovania tak sa pýtam, či tak budú alibistickí s ostatnými, alebo budú na to upozorňovať. A druhá otázka, ako chcú dosiahnuť to, čo sa nám sľubovalo pri vstupe, a to vyrovnávanie rozdielov v rámci EÚ. Vyrovnávanie v rámci EÚ to má na starosti e, z časti aj vláda a k tomu, ak teda bude záujem, tak si určite môžeme urobiť niekedy reláciu vo budúcnosti, ale čo sa týka toho chodenia do práce, ja som zvyknutá chodiť do práce a my tým, že nám žiaľ nebolo uh, dáno uh, mať deti, uh, tak my oveľa jednoduchšie sa budeme vedieť a aj sa stiahujeme s manželom do Bruselu, to znamená, že ja, my tam budeme od rána do večera takto v Bruseli ste vlastne dva týždne, potom ste jeden týždeň v Štrasburgu a ten štvrtý ste, um, alebo mali by ste byť na Slovensku, preto aj hovorím, že ja s tými svojimi prednáškami určite budem ďalej pokračovať, ale my do, teda ja osobne za seba môžem povedať, že do, do práce chodiť budem. Ďakujeme. Píše nám Stano. Prepačte, pardon. Do práce určite budem chodiť, lebo tá práca sa sama neurobí. Áno, prepačte, že som vám skočil. Píše nám ešte Stano a píše zase k tomu asistentovi. Dobre, prečítame. Veľmi pekne vám ďakujem e, za podľa mňa úprimnú odpoveď. Pani Lašáková, zoberiete si za asistenta Daného Kolára alebo zvažujete splatiť niečo aj pánovi Radačovskému? Ste veľmi milá žena a ste a budete moja favoritka. Chcel by som na vás kontakt, môžete mi ho nechať cez pána Alberta, moderátora tejto relácie. Veľmi prosím, ďakujem, Stáno pozdravuje. Eh, stanovi slibujem, že prídem, eh, ak ma teda pán Albert eh, ešte zavolá Určite. aj po stanovujúcej schôdze, ďakujem. Práve som si rovnako ako Dani Kolár na začiatku tiež vypýtala ďalšiu reláciu a e, tam svoj kontakt určite poviem verejne, pretože to bude verejne prístupný e-mail pre všetkých, keďže už teda zložením slubu sa stanem o, politikom plateným z verejných peňazí, z verejných financií. No a tie, tá, tá druhá vec, ktorú, ktorú ste sa ma pýtali, ja sa na ňu už odpovedala. Nechajte sa prekvapiť. A neviem, čo tam presne myslel, že niečo splatiť Dan pánovi Kolár. Radačovskému? Ja, uh, splatiť pánovi Radačovskému. Uh, takto, Ehm, ja som pánovi Radačovskému vykonávala tú prácu, na ktorú na ktorej sme sa dohodli a ja som za to dostávala mzdu, takže to bolo vzájomne. Ja som odvádzala to, za čo som prácu, teda mzdu dostávala a neviem o žiadnych mojich nejakých podlžnostiach smerom pánovi Radačovskému. Ja len by som za, za stana, že on to asi myslel, že nejako morálne splatiť, možno, že eh, ho zobrať nejakého asistenta. Teraz, ne, to len teraz ja si dotváram, že čo Aha. možno stano myslel, lebo určite nemyslel nejako, že finančne niečo, hej, tak. Ale poďme hm. ďalej. Eh, ja chcem odkázať ešte pánovi z Rakúska, ktorý sa sem snaží dovolať, tak nedá sa dovolať, lebo je obsadená linka. Nech napíše mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk A je tu otázka, ktorú napísal pán alebo pani, ktorá sa podpísala For American Right. Budete hlasovať všetci do jedného inak ako progresívci? A ešte podobná otázka tam bola, myslím, že tiež od neho, že či budete hlasovať jednotne. Takto. Čo sa týka hlasovania, iného hlasovania ako progresívci, vždy a za každým, to vám neviem zaručiť a to je jednoducho z toho dôvodu, pretože keď príde dobrý návrh a ja neviem, príde návrh o tom, že nechceme eh, geneticky modifikované potraviny a za to budú hlasovať aj progresívci, tak ja nemôžem hlasovať eh, inak ako v súlade s tým, lebo tie geneticky modifikované potraviny nechcem ani ja. Uh, väčšina tých noriem, ktorá prechádza cez Európsky parlament, sú, sú vyslovene uh, normy technického charakteru. Ak budú nejaké kultúrno-etické alebo týkajúce sa akéhokoľvek niečo, čo by sa dokázalo negatívne dotknúť Slovenska, samozrejme, že o tom budem vopred informovať, vopred a určite o, požiadam aj občanov, aby ma podporili aj formou verejnej konzultácie smerom voči, voči o, Európskej komisii. Juska, si si istá, toho... že nie sú geneticky modifikované pre svoje deti, progresívci? Gabi, vidíš, no tak potom, keď to bude tak, tak budem hlasovať inak ako oni, keď oni budú za. <laughs> Áno, no. máš pravdu. Ale, ale naozaj netreba sa zlaknúť, keď máte vyslovene takéto hlasovanie, že pomaly 99% parlamentu hlasovalo za, tak e, to nemusí byť zrovna preto, lebo neviem nám, tam vymeli všetky mozgy. Ale jednoducho ten, e, ten e, návrh je dobrý, dobrý a je, môže byť, že naozaj sa jedná čisto o technickú normu. To je prvá vec. Tá druhá vec e, sa týkala toho nášho hlasovania, ja a teda moji kolegovia zo Smeru, a teda ak, a myslím si, že skôr áno ako nie, že sa k nám pridá aj pán Braňo Ondruš, keďže je sociálny demokrat. E, viete, O tom, ako sa bude hlasovať v jedno, pri jednotlivých hlasovaniach, povedieme mi debaty ešte predtým, než by sa išlo hlasovať. Samozrejme k tomu, aby sme sa my vedeli rozhodnúť, nezávisí iba od toho, že čo všetko je popísané v tom uh, niektorom uh, nariadení alebo teda v tých pozmeňujúcich návrhoch, Určite si vypýtame ku každej jednej legislatíve, ktorá sa pripravuje a má zásah a presah na Slovensko aj pozíciu našej vlády. A pokým sa bude niečo týkať napríklad, lebo aj pred voľbami sa nás pýtali polovníci, alebo zväz polovníkov, keď sa bude niečo týkať polovníctva, ja budem ja sa budem pýtať aj zväzu polovníkov, aký majú oni k tomu vzťah a postavenie. Ak pôjde opätovne zase napríklad to, čo som aj hovorila, tie tri výbory na začiatku, ak pôjde niečo s energetikou spojené, určite sa spýtam inžiniera Holienčika, ktorý je teda predsedom URSO, ktorý mi povedal, Judit, kedykoľvek volaj, Rovnako tak sa spýtam aj Tomáša, aj Peťa, e, ktorí mi v tej energetike pomáhajú, teda v tých otázkach v tej oblasti, lebo je to veľmi, veľmi ťažká oblasť, na ktorú, ak ste neštudovali, potrebujete fundovaných ľudí, čiže tieto veci ja budem konzultovať s viacerými a tieto moje poznania ja potom prinesiem aj na náš klub, keď to teraz tak poviem a o týchto veciach sa spoločne porozprávame a na základe toho sa rozhodneme a uh, my už vopred budeme medzi sebou hlasovať o tom, ako budeme hlasovať potom pri, uh, teda v Štrasburku na plenárce. Veľa sa dnes, e, alebo teda v tejto dobe rozpráva jednak o tom upokojovaní spoločnosti, a v tej súvislosti sa samozrejme spomínajú aj tie médiá a to, aby nejakým spôsobom nešírili tú nenávisť, aby nepôsobili tak, ako doteraz pôsobili. A o tom sa už rozprávalo ešte aj pred atentátom na premiéra Fica. Každopádne moja otázka je v súvislosti s týmto mediálnym a rôznymi tými zákonmi, o ktorých sa teda stále len debatuje a, a samozrejme je to dôležitá debata jednak čo sa týka RTVS a jednak čo sa potom týka rozšírenia nejakých tých možností, aby sa aj ľudia vedeli chrániť, ale nie k tomu chcem smerovať, lebo však toho je teraz e, mnoho a, a viac menej sa všetci k tomu vyjadrujú, ale mne napadla ešte taká jedna vec a to je tiež veľmi dôležité z hľadiska nejakým spôsobom zmiernenia spoločnosti a tej situácie a to je práca s mládežou. A ja som to hovoril aj pánovi e, vedúcemu úradu vlády, pánovi Gedrovi, keď tu bol, že či neuvažujete o tom, a to je možno špeciálne otázka aj pre pána Gabriela Demeho, ktorý vlastne má blízko E, k práci s mládežou, lebo tu aj má písané, že pracuje v súkromnej základnej umeleckej škole, tak určite má k tomu blízko, alebo pracoval. No a k tomu smerujem, že vytvoriť niečo, ja nevravím úplne presne tak, ako bolo za, za obdobia socializmu, že tie pionierské tábory, kde sa mohlo samozrejme aj tak trošku propagandisticky pracovať a vplývať na tých žiakov, ale však to bolo normálne aj v základnej škole tak, že bol ten predmet marxizmus, leninizmus a tam sa priamo vplývalo, ale či nevytvoriť možno priamo nejaké také tábory, kde by ste zároveň pomohli ako strana alebo ako štát, e, Báme sa radšej o štáte, lebo aj pán Gedra to povedal tak, že to by mal hlavne štát robiť. Vytvorili by ste priestor jednak ich nejakým spôsobom vychovávať, vzdelávať pozitívne, lebo aj oni sa to snažia, tá druhá strana, ktorá, ktorú nazývame slnečkári, alebo možno mainstream, alebo ako ich nazývame, to je jedno. Oni sa tiež snažia takýmto spôsobom pôsobiť. A či aj toto vďaka tomuto a jednak samozrejme získate si aj e, ďalších voličov, aj tých súčasných voličov, ktorí budú radi, že budú odmremenení od e, svojich detí na nejaký čas na ten letný tábor, lebo však to je niečo, čo sa aj robí a čo oni aj vyhľadávajú, ale jednak aj budúcich voličov si vychovávate, že či niečím takýmto pôjdete a či ste za to, aby sa aj takto pôsobilo. Nie len teda priamo mediálne, že, že médiá nejakým spôsobom osmerňovať, ale priamo, aby sme my všetci boli tými médiami, lebo všetci môžu byť aj nejakými tými animátormi na tých nejakých detských táboroch. Ja to odľahčím. Vy si viete predstaviť, že člen Smeru, napríklad ja, by som ako animátor politicky nejako sa snažil na, na tú mládež e, tlačiť a čo by, čo by spravili médiá. Možno, že samos, samos, moja osoba by nevys, ne, nespravila taký tlak, ale ostatní e, predstavitelia, keby chodili do týchto všelijakých táborov a snažili by sa na, zatlačiť na mládež, ja si myslím, že by sa mainstream zbláznil. E, ja môžem povedať na, na, na, na svojich skúsenostiach, ja sa snažím vychovávať die, deti, ktorí budú mať, niektorí sa nebudú báť vyjadriť svoj názor. A nech je už je akýkoľvek. Ja sám na sebe môžem povedať, že nie je to jednoduché. Uh, bavíme sa furt, aj, aj o mne sa bavíme o, o mladých ľuďoch. Ja viem, čo je to nosiť aj e, odznak e, s nápisom za Roberta Fica. Nie je to jednoduché. E, možno, že to znie ako klišie, ale v Bratislave sa prísť s týmto odznakom tak sú také nepríjemné pohľady, že, že, že naozaj, naozaj človek musí, musí pozerať naľavo, napravo, či nedostane jednu. Uh, hovorím, že určite s týmto treba narábať, narábať veľmi opatrne uh, a, a, a vzdelávať ľudí, mládež takú, aby sa nebála povedať svoj názor, a, a treba, treba, treba im poskytovať fakt reálne informácie o živote a je to o vzdelávaní. Samozrejme, že je to, je to tak širokospektrálna vec, ktorú, ktorú sa nedá teraz povedať pár minútami, ale určite sú tam rôzne, či kurikulárne vzdelávanie a tak ďalej, reforma. Treba to, treba od piky začať a, a samozrejme musíme vychovávať generáciu, ktorá, a bude to veľmi ťažké, ja to, mu, ja to viem povedať eh, na svojich príkladoch, na svojich študentoch, že sú ovplyvňovaní rôznymi šialenosťami, ale my stále musíme to ťažšou, ťažšou. Nie, nie, nie, ja, ja úplne nie som za to, aby sme išli do školy a tlačili a vymývali deťom uh, mozgy. Treba ich vzdelávať, kvalitne vzdelávať, treba im povedať realitu, aká je a, a, a keď, keď ja nebudem pretláčať rôzne LGBTI propagandy a tak ďalej, ja si myslím, že, že tí, tí, tí žiaci, ktorí minimálne sa so mnou stretnú, tak budú mať triezvý pohľad do života a, a, a nebudú ovplyvnení a nebudú... Viete, to je taký ten príklad, že uh, keď, boli, keď boli deti malé a aby bol frajer, tak si zapálil cigaretu. A teraz, aby bol frajer, tak sa obleče do ženského. Eh, to bohužiaľ teraz to tak je. Eh, ja si myslím, že, že, že príde čas, keď sa to zase dostane do normálu. Teraz sú tie, tá mládež ovplyvnená rôznymi seriálmi, s Netflixom a tak ďalej. Ja sa s tým tiež bežne stretávam, že moja žiačka týždeň chodí s chlapcom, týždeň chodí s dievčaťom. Bohužiaľ, e, treba im dávať jasné príklady a, a oni si to uvedomia, ja to vidím aj na svojich rovesníkoch, že príde to dieťa, prídu z životnej situácie, kde sa musí spolahnúť aj na ten štát a potom zabudnú, oni veľmi rýchlo <laughs> zabudnú v tom bežnom živote a na tie všelijaké TikTok, Instagram e, príbehy, kde všetko je krásne, kde všetko je trblietavé a potom príde tá tvrdá realita a vtedy, vtedy príde ten štát, vtedy prídeme my, kde, budeme, kde sa budeme snažiť proste podporovať týchto ľudí, nech sa vzdelávajú, nech, nech, nech tvoria hodnoty a nech ich hlavne tvoria na Slovensku. Takže, ale hovoríme, to veľmi dlhá téma a možno, možno niekedy na nejakej konferencii. Ja len poviem takú pikošku, že som zažil taký ideologický tábor a to bol taký, ani nie, že ideologický tábor, ale skôr sa tam snažili nejakí tí ľudia, ktorí teda robili nejaký ten festival letný, robiť prednášku ranné raňajky pre deti a učili ich tam, ako je vlastne zlé, že Trump vytvára múry. Hej, že, že vlastne on síce chráni tú svoju krajinu, čo je aj povinnosť, ale že to je vlastne zlé a pôsobili tam na neho všelijakými psychologickými spôsobmi. To by bolo na samostatnú reláciu a aby jednoducho si on myslel to, čo oni chcú, aby si myslel. E, neviem, či pani Lašaková chce niečo krátko k tomu povedať, alebo ideme na ďalšiu otázku. Môžeme ísť na ďalšiu otázku a ja niekedy na budúce poviem. Dobre? Áno. Roman nám napísal, dobrý večer, prajem, mám otázku na pani Lašákovú, či bude presadzovať aj v rámci legislatívy lobovať, aby bolo, keď už nie je zabránené, tak aspoň znížený odliv kapitálu zahraničných spoločností, aby museli väčšiu časť ziskov reinvestovať na Slovensku, nielen kapitál odlievať. Pani Lašáková dostala môj krúžok a ešte poznámka, Ehm, to, to, to, to sú nejaké písmenka, ktoré neviem prečítať. Držím palce a ďakujem za veľmi dobrú reláciu. Pozdravuje Roman. Um, na túto otázku sa ja môžem spýtať niekoho z vlády, pretože toto nie je zrovna e, téma na Európsky parlament. Ale nevylučujem, že sa spýtam. Ďakujem pekne. A teraz priestor na e, ešte nejaký odkaz, ktorý by ste chceli poslucháčom odpovedať. Kým začneme Gabrielom? Môžeme. Ja sa veľmi teším, že som sa mohol e, zúčastniť tejto relácie. Ďakujem pekne za možnosť. E, dúfam, že som si vytvoril e, možno nejaký <laughs> fanúšikovský základ aj, aj v tomto vysielači. Ehm, ja vás, odporúčam vás možno sledovať aj naše kroky mladých sociálnych demokratov, kde budeme sa snažiť ehm, podporovať vládu a, a zdravé, zdravú politiku, takže možno len toľko. Ja vám veľmi pekne chcem ďakova- poďakovať a Juditke ešte chcem pogratulovať aj takto oficiálne za zvolenie do Európskeho parlamentu. Ďakujeme, to bol Gabriel Deme a Judita Lašáková, novozvolená poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer. A teraz jej slova. Tak v prvom rade mi dovolte poďakovať uh, Gab, uh, Gabi tebe za gratulácie. Ja ďakujem každému jednému poslucháčovi, že s nami doteraz vydržal. Ďakujem každému jednému voličovi, ktorý mi dal svoj hlas. Ďakujem za kontrolu, ktorú títo voliči budú vykonávať, pretože eh, zvoliť je jedna vec, kontrolovať druhá a poprosím každého, aby ak môže, tak potom minimálne takým tým spôsobom prispel k budovaniu našej štátnosti, že sa bude viacej zaujímať o politiku a ja slúbujem, že dostojím svoje slovo, že budem chodiť medzi ľudí, že budem robiť tie prednášky, Veľmi rada budem odpovedať na otázky, ak nejaké tie otázky budú, s tým, že poprosím o, myslím si, že najskôr ako na jeseň nezačnem, lebo už raz som robila jednu prednášku v lete a prišlo až 16 ľudí, takže poučená z minulosti začneme niekedy v septembri opätovne obiehať po Slovensku. Budem napríklad veľmi rada, ak sa aj Gabi pridáš Určite áno, ďakujem pekne. Držme si, držme si palce, aby nám to vyšlo a aby teda celá tá Európa nabrala ten, ten rozumný kurz, aby sme zvrátili tie, tie prognózy, ktoré hovoria o nie práve najčastnejšom výboji, ktorý by mal smerovať k nejakej eskalácii napätia, či už za našimi hranicami alebo v rámci nášho štátu. Takže Dúfam, že sa budeme počuť na tejto platforme aj niekedy na budúce, aby som mohla o jednotlivých krokoch informovať potom ďalej. Ďakujeme veľmi pekne, určite vás radi pozveme a aj e, Dennyho Kolára pozdravujem, ja ho tiež osobne rád, rád pozveme, nemám s tým problém a som rád, že nás aj on počúval. E, odkazujem ešte stanovi, že áno, prečítal som si jeho mail a nebudem ho čítať a ďakujem teda za podporu, ktorú mi tam napísal. A pozdravujem aj všetkých poslucháčov, ďakujem, že ste tu dnes s nami boli. E, od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a boli tu dnes s nami Gabriel Deme a Judita Lašáková. Ďakujem. Všetko dobré, dobré, dobré. Pekný večer, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.